ял еш. Сымах нума ял жинже, шемжечіл еве жинже. Халық шывжаве пәрвешлі, шывжав сымах Константин Иванов. Узал зыма хутпа жүрейт, шилбе вежейт, жүре жирен керет. Саламби халлін ача жүратны деген хыбар биде хывыртсарылчы. Унятне шывыхри ялзинче де азынчеш. Тахшан институтра кургаланы студентсем де, пурнышра анзыртран дел булза бірік сыма хошны качызембе херзем де бие шывых калашрыш. Ана нихшан курман илтмен ингезем де, ирзерен шалумне бұғынзан, он берге жавларыш. Таза хер ятне тегітпе варалаган ниде, аманны жынна чулба ниде, Арасланса тұраган зұрана тывар сабаган нити бұлжы. Халық сымайы ай яй тыварлы. Хергензе худа кереген неде, юратака нити тубынчы. Шахы бара Казаков райондан телефон бағалашты. Ундан хыде фермына келзен салам юбатне кечем. Саланов та шулмаян кірзе духре. Чазақ пызык нинаран шыру келже. Туссем пурде пашырған Саламби вара взене пәчек валерик шинчен тірісіне елдақ білдерді. Ондан ялсы ветне кайза ажаятне хыйын шемйіне шырдарчы. Узрав вачай үссе шитмезірде хыйталы хикене ан білдір, хыйне бұқса үстерегене тыван ашамы жедезе шутладыр. Унзыр был, хыйне хыйталы хвырынне хурза, кунен жерін хурланать, хуйғырать, келге штада хыйне хыйузырын, телейзірін, Мәскенін тұткалать, оспуш, кымылдуым енжен мен бічікрейін сузырланза үзе тережіна ача жүрдінче. Шавынба салампи яла даврынны каш, Валерик шинжен амыжы зірбушнен негамада каламаре. Шитменіне да, алмазовпа телезер уйрылны дяна хыды кулянтарчы. Тірісліге шынзенчен менле бұдарза усрынға. Юған жыва мінле алаба картлаза чарын. Тәріслехешінсінчен мінле бұдарза ұсырынға. Юхан жыва мінле алапа картлаза чарын. Тада мменншень бұдарза усрамалағана. Ача туна хер жінешінсен мінле күшпа бұқтыне пілешін бұлны бей. Пурин камалне пурберех пілзеші деймін. Чын! Тәріслехе пәрбітшін курсатрасы пиде евреккен. Ял сведенче, ажана регистрацилене чухне шын нумайчы. Коля Семенов тапурчы. Пәчік валерик шинчен, чыныне білзен, волкалама жүк савынчы. Саламби, эбі заны яланах инензе, юратса бұрынадып. Сан тәріслігі бірге әбі і икеленмен, эбі зана пәдім чундан юрададып. Тері жунын хамар көшізем. Саламби жіне ұдарайми бақса Ялза ведінже үлтіне Ну нумай жінзіне білгержі Саламбинчи три вырыс херары меня ажине усрава Ажине амжы вильнә деть, ашы ашты палмар. Варжыра хыбар жугалны деть. Ку хыбара илтсень, коля амжы савн бек пульже Тебельди канта куменче Киви хатча еппе садрзачи вичледе генскер, скер ішне бірақсақ калашма Малданах Малданақ жұным сесірі. Бұл бірде әнінес келмері. Яба хере ман Валерий макеліштердер, херненде, хамды дақшандан ба кушхывза бұрынадып. Валерий тавранзан, шавнах киндаваш деп. Таврнат пультеха Валерий шыны жол земділіне, тәлік неде таврназ бігек күрдім. Колхоза керечен шүрен лажа пұрчы берін. Шав лажа, хамыр урама келні бекті, Йымрайынче тұрайтпек. Пұшынче нұхри бұғыр. Чілбірі жүкі, ұрамар тағавыл. Вара шавуда хамыр кегардыне шавытса кетім. Ял еш бір ике күн саламби жінжен сымақ вакларе. Шалу умінчі хыбарчызем келінзек калаштыш. Эз біледіні саламби ют ачана усрава илневет. Ачечі вашла чухламаш дет, вырза жидет. Мінлі білместі пөл, әнер күшпа хам күрдім, ара сөт пама кайрымда. Ах, ачи хитрешке, сара кытраске жау, пить здорови. Еп да баян, шуба магайзан курдым. Хевелбек сапсар ача. Ну, мұн күшлі скершке. Салам бибе пить хавас калажать, май мама деть, көшу бұқсаттым да, шавна кайзабадым. Әні э, сіт хыварны візін, пір стакан да бамаш дейді. Фермаран елмезен, Сычуран тибех візім. салам шавхер салампи. Хыйсем, шинзембен танлаштарзан аран бурнгалашы. Шабах ютачана усрава Ара, шавна каланы мари, кая скерях ача усрава илнне ведь. Сами хорошие яшынна каймалы керч ведь. Он бе хержень, каччакая си кая юльмеха. Шадықлы баржа шерде выртмедеші, шав дири херде гилде вадылзан, качызыне куш сран зурвара. Унашкал херзене пирен вахатра, әлік сенже, шугыненже шунабакада чи чичуптарна, сана санажы У Унашкал, хер, ют тяла кача гаяс То Тойынже, пәдем ял качи шабышмаду качы. Шич ютран келізіне вара, ой хапхи хупсах, ялдан каларза ямазыр хенетчіш. Көмезіне үбіндеретчіш. Хымыт паявызне кассата датчиш. Шаплачы. Эс мінха. Саламби кайманшын ытла анхуй хрыха, хывырында килде марок пурха. Хай, темдезе каламастып та, шын күжінже шүппе күрма шымыл выл. Анда влажырға езіргінда. Вижім күн арманда тавлашны жетмен. Эх, кымыледе жавзалам бейін. не хуна выл хер. Амышыде хыда, Ашы Ашыде ұтла мінех марчы. Ашы, мінех марине ангалаға езі. Мінле мінех мар. Ялда колхоз пужар заярагайгам. Саламбе ашымари, сағал тұрышры волун жүхне пирінбек шук шынзем жын, хойын мен бұрыны бама қадырчы. Саламбе ашыне азынна-азынман сымақ сазардық тадылчы. Иван Семенович Акарамова тытса ғайныранба он ятни ялда пошылтатса жеш калашы. Мен сылдавба, мен пызык айба була ана. Негамда білмейш. ун Унберге халық тұшмане деген хорошы яткына тавра назарылжы. Шын жүттін жүре пач бұлман бейех, он яжеде ми бүлжі. Граждан варжи паттыр залдаге, районды хизеплішін зінжен пари, ним хыбарзыр, хынарзыр ташташытсе жухалжы. Халі тахышы жақна астуреде сымаха айкалла бірчім. Саламби амышне хыды тетен. Аштан хыды булдыр. Варжы вағытінже, вак уйырыванны зіне хыйбадінже усрары. Мускава жізіне хыйн пур жук апатырлыхебе вижі жылдырандарчы. Візімбе юлашки тадық не байлары. Аштаунда хытти. Ул мейіві шинчен аякай үкмешав. Ябық келгешра, Ыра ача үстереймен Чон Чонзымақ. Ялгиш хайне ырба азанны гунзинче, саламбин татақ чуна ыра тармалы дубынче. Пәчік Нина жүрза білдерже. Вал алмазыв па музы пірлі жүрініне коллег темеші хутта көрні екен. Саламби хайн хуйыне негама білдермезір, вұртына запланже. Шынзембе пурбірех ошын кулгаласа калашма тұрышы. Аджібе тақшан кенчен ачашырақ пүлже. Пәтчен хуйырма педех те Унбек чухне хуйхы эдем жирене тимре тудық шини евір жиет. Пәтчен жин вара ним дума білмезір. Иртне жуды күнзіне аза елзей ма Саламби умне иртне күн мүлкізем. Яр ушын тұқсата жеш. Институтри хаваслада шавлы кунзем. Хавғаланулла лектізем, тавлажузем, пухузем, Тірлерен кружок практикала кроссем, практикалы Юлдаш Юлдашсембе бірле театра, концертсіне кайнызем, астран кайми туссем. Алмазовпа ике жетел булнызем. шумра, шумыра, ешілді манабық мазыр урамра, е адал херінче калашса жүренізем, бірле әмәтленне әмәтсем, пірле шухышлана шухышсем. Анатолий Шинсем хушинче ытлаши сымах вакламанскер, Саламбибе пірле чухне херсе кайза, чунран Константин Иванов, шеш пілмеші, Геннадий Воробьев пек пулдарула чува шамрыгы зем шинчен, сигечі пек бе калашма Она итлені жемін саламби хыйде чунебе хабартланса, хастарланза гаяча. Алмазов хый Вәреневенжі йывырлыксем шинчен нумай каламаш шыбулінде, ша йывырлыксем міндері пызы кене залампи биде туяче туячы. Шавынба унын май килне даран, вай даран тусне пұлыжас келече. Хайне качызем кушхывныне, юратныне шывықрақ пулмадырышныне залампи лаях сізечі. Анчах качызем жін пурны шинчен мар, Нимтешне дыман ябалазем шинжен шеш кулгалаза да вылягалаза галашни, Хыйсен шучипе чеберке бекене, шымылтай самақсымбе юратма тұрышны, ына бұрны шуғышлы хере Пите күрендеречі. Алмазов салампи елемне азырғаман бекех, унба юлдашла жеш калашачы. Ына хайбе пірданшын вырын не хизеплечі. Шага иліртрежі саламбие Шамрыксем шавланы хушыра Алмазов сазардық тем шуғыжа гайзаларачы. Унбе чухне кушхажы зем хушибе, вырдаган ере пушех таранланачы, хыйдагама тарахны бек сынлы көріначы. Тен нашкал самантра азырғаза, яланлығақ астуза юлманжы жавсына залампи. Пейді шіріпшен бек, вайлыда тюрі ту бек на алмазов. Я хочу схватить судьбу за горло Теревал парихинче вырысла. Бетховен самагезіне азайлзе. Анатолий консерваторирене лайх френзе духаса. Пур йывырлыға, чырмава, пур керхишына зінешіндересе саламби, чун жеререн әненсе, шанза дұрачы. Яланах ішлеген, веренеген, кережеген шын бектуына чан алмазов. Анжах мәншін вал, Пурнышра вучулі бек ширіп курынаган скер, юрадура шапла болмаре, Мәжін хывырдах музы майлы шаврынзай өкре. Музы еші ыс вылядаган, шыма шухышлы херзіне негі жанда ұмзан ман бек чешке вал. чыны бек шаврынзай өкне жывыл музы майлы. Візем екі жиде музы кыжын бама хадерскерзем, юлдашла шешшүремеші жи, мана алмазов на паланышке – Йынышмас шебе Саламби çакнах шкал шухăш симпе азапланнă кунсенче, алмазыфран фран хыйинчен çуру килчче. Пәтем иккелен үллі шухыжызіне шак параспек. Саламби çак хакла конверда читреген алдысембе чылайчен чаваргаларе. Кашни заспалы нех тенгерзе сынаре. кантем темле тербезірхер Алмазов ячешінех штамп та күрейнічі был вара конверта пір пушінчен хачабака саушры. Пызы жінде, вәді саспалы зімбе күш шешірніне күрзан хэрчарі хытса агайры. Валхайнегай әнен мезір шырва темеше вларе. Саламби. Хамар тәл бұл айманшын, пиде хыды пашырханадым. Езі мана адал херінже кетніне халдин білдім. Бәжекні нагаласа кыдартыры. Влах мана эзі институтран мінжін бірақсағайны не білдерді. Леш качхине муза мана кинотеатр падінже анзыртрандел бұлжде, шіне фильм күрмасенже. Вол мана эзі кетсе дыны жінжен перзамақта замақта Сана вирьялов шурашны бек шеш каларе. Тадам сан демле ача бурдешші дере. Эзегі күнлық яла тұқсағайны дезе білдерже. Кухы барзе мана каламаш хуй хыртрыш. Эбе Кучтан үксе шүрес мар дезе, негамранды ытса білме шутламарым, не хусана тұқса кайрым. Халі шавынжын хама хыт ятладып. Муза мана не хальгин, мені бакалашны хышын ынландым. Анны Иванны мана үпкелезе дейлже, шапла бұлза дұхны жын, камайы плазынде. Йылда кетмен жерден бұлза дұхры. Биде күрзагала жас келейтсана. Эзі хіреші бұрынадып. Сана чунтан кизеплеген. А-а. Темеші худ вулазанда, саламбиша кіз кешір ура, хай мен тубай маля. Алмазов хай атне падембе шырманны де күрендер жана. Сағал шырны де шырлақтармарям. Сана чундан хизеплеген тені вара. Пиде сивень. Ялы жінгіна шырны самақ шаврыны жиевер туйынже. «Изеплегень», — пышылдатса елже волкомалсарын. «Щук, юратман вылмана, хам сукыр болны еккен вылмана, ыдағалген жүрен не десесмен». Шуғышлар егер. Эбе ача усрава илнешінчен выл азын азынмаш. Валерикана кирледе мар булас. Ырлади вылмана тылы хачана усрава илнешін. Хурлади. Кирле эбе анағал щуки. Вұл мұнгымылы скер хыне нихы жанда айыплас шук. Кажару ыйтас шук. Шапла задухны духнышын кама айыпла боленде. Йылда кетмен жерден бұл Кэт. Тет. Кетмен жердені. Андива. Ибір бір-біріне кетмен жерден дел бұлны дейбір. Анжақ эбе анзыртран юратрыми. Эзі музыба кену курма анзыртран кайын дейбір. Анжақ кайран мана анзыртран пір хужы эбіде валериге кетмен жерден дел булдым анжақ музунжухне сатран тухса дарчы элбе тырзай улдым тылыха жана тытса Күгалек кукалех ынзыртраны шавын валерик азымран кайма білмері. пір май унын телевизоршы бижинчен шухышларым Ана хам ывыл дума шут тытрым ынзыртраны анатолий купірреде ынзыртран мар эскалашле Кетмен жерден мар, елда хам шутланы бек пулса дұғыры. Шапла бұлмала давал. Урықла бұлмада бұлдараймычы. Уйрылдамай берзан бадақшанақ. Ага, әзі шыруайыне ғужаматына да жырмастын. Каллешін умынже күшран үкмеле бұласыран шекленетін бұл. Анжақ әбе апламар. Юрадады пулзаным Хам юрадуран ваданасым жоқ. Анашын зэнжін пыдарасым жоқ пәлместін толі мангымыла. Саламби жүру вуланы чух, Валерик шалды білімлеші врачы. Кугамышы тепелде он вали шымчылға жықсаларачы. Саламби жырва Валерикін картинкала книги хушыне хочете, пальто тұхынса сада дұхре. Керге кі кечемін. елдах шаралза юлнан дойынчы. Ура айынче шумырба шузе шәрне шулжызем кәжелен зевырдайшы. Сукмак шинче пыльчык шырылать. Карда шинче халі жеш хутсағыларна шәрік шыржылла кандыры шүрмізем шақын садырашы. Умышызем шумырба шабарза, севебе күтселарашы. Жандалық тексім, ништа пәлет ұшы күрінмайш. Еп хүй Алмазов шіріве залам бежіншек шындалық сал салхулы бүлжем. Хура ұшлышын зем күрендеріне хереш самантра, елдақ улдавлы бек туйынжы. Савны шіріве де савындармары. Пәр ұшы самақта шуышке ұн шірівенже. Евіл манжын пәр ұшы самақта тупма тұрышмары жи. Малданда ұн бек каламас вылмана. Анчақ Бұл мар. Юратсанда, юрады вежінчен калашук. Мынгымылыс кер. Чуни да шыл ырада тейчі. Шабах, мен жын вылжау музызіне әненчіші. Э, Анжах, эбі да музына әненетім э, мари. Тень, де янышы? Тень, эбі хам жын яны Пәр ашы самақта шуген бара он жервінче. Мана тунцықладып демес шивыл. Шервіне депре вуласа бұхас. Часрақ, часрақ вулас. Саламби пютялық не ұшсанақ, анахиріш валерик чупсапычы. Хаваслан калашса гулза, платье аргенчен шагынчы. Мама, паха, эбі мінле картинка земзырларым. Мама! Тезе саламбине хыйын кінегіне кадартыры. Валерик онда хуттады кебурчы. Ашта худынезна, пылханса итразаламби. Уча мінже термежі гейнгарчық шиклензе юкре. Кирлес керчі хуче. Мама, Эбі вұл худа кукамая хурнай не хума, ме бадым. Пэльгерчі самаха ялам тюрек алама вренняча. Кирлес керчі хуче заламби. Ах, черем шурл кайра. Хамда пухмарам, пит кирлес скерчі буль хыдах пышырханса кучран пықса каларе карчык. Хере пір хушы Николай мазыртычы. Ундан хаваслы Валериге шеклесе хыжуне пычыртаре. Шемші бідіншен жүптуре. Шу кирлік марчы дере вара хуллен. Саламбия колхоз правлені нечен дерч. Волунда добр закене жоқ, кандарлахе абат вғыдычы. Канцеляринче бе парт организации секретарі каначы, иккишінде биде кымылзырчы. Візем колхозреш сенберге чірлегерзех тавлашма Пелдер Пәлгерку вағытра республика государствына тыры барзадатрым. Кыжал вара пиллік район гына барзадатнам. Пирін район кайдызен шудынче бұрайды. Хамыр колхозда районда малдызен шудынче мар. Тере парт организации секретарь Борисов алыгын тепелін уткаласам. Халық тұрыжат тұрышмаш Анжақ ошта берін техника, техника дені, ошта автомашина зем, зем күлзейінже хаяйман, ахула шывық мар. Хирешлер ана председатель Яшманов, сарлагасы сидел хушинче хускалмазырлар лараганскер. Халық хир деде, едемшін деде лош ішлет, Пур әже алвешен, алвешін дені бектуват пыр, әшлегеншін нәшта. Ну Варжаран, Шыр вун жичишін таврынмары. Ик шыр аллы гілден, Шыр вун жын. Таврны Таврынны сенченде. же инвалид. Она әбі лайық плетіп, Федор Иванович. Инвалид сен бірге манан умай онландарма кирлімар, Дері секретар председателіне ұқсықлаза бұрса. Шабақ та еже лайық ергелені бұлзан, Эш дисциплинине шереплетіне бұлзан, и бір пора жеде вақытра туза бідерні болы Каламаша каламашымыл. Шыртме хывыртырақ бідерме, вунгунлық иртерестерімір. Пұлза бітмері, бітмері. Шидеспілі күн хушинже, шырулмей қыларза пөдерзе, патшалыға барзада да стетпір. Өлгерет Ненай, ненай, кажал, Шырулмей вайлы бұлже, Ектардан пинди вишшер тухать. Ак ыран баян сиві земгілзе жабайшы. Жабайшы. Берін вара улмана алза бабухмала булать. Планеты ватпар. Анчах выл хучинже шырын зах юлать. Шаплыбек юлать. Алы шитместет пір. Айзир хирде ішсене пәдермесі садернизен бе апаланадыр. Ачавы и... Сасынеғы барса қышқыршы де председатель чығынса үзірме бұшларым. Ажава емарп, Федор Иванович. Хиршлер Борисов ширіп сазыба. Республика Рей министр совечу унберги за постановление каларчы. Пиренге малалла колхозребек сад пулмала. Пулатте. Малалызыне шитме пирен. Ну май мегірленмелеха, Григорий Петрович. ну май мегірленмеле. Қалыға бұрнеде әшлетерме қынықтармала, Федор Иванович. Мінле, сымақпай, бұш сымақпай. Партибе правительство паха, пұрлықпа қавғаландарма ғужашы. Лайық ішленежін хуш садюлеме ғужашы. Июнде постановленере. Постановлений! Херемесленсе кашкырчы Яшманов. Эбе хамда лайық біледі бұнна, хуш садюлемеліне анжақ камке синжен Сан манжени, санжени, унжени, Дезе председатель сына жүмінші Мичурин портреті жіне тілізе күдатры. Эп, тембек барытым! тым. Кыжал, темі жүрлан піррем худ аван шу жібе пірер кило ыраш, икшер кило шырылмей валешірім. Тырра пачалыға парзата дичінек салатма бұшларын дезе мана выговыр бачыш. Патшалық парымсыне миже Миже жул барзадатман, кивжене мін жухлі кірзі да. Выл кивжензене государство сапламазан. Шығыр жиі бәр. Шиі бәр детне. Кыжал нікшан кенчен вайлы бүлчі. Тебір иге жулдан, пәдім кивжене парзатадат бірақ. Шынзіне колхоз әжінчен сивітмелі марғына. Вара хулана тараган земде, ял ялінче жүрезе калым тываган земде пулмечеш. Колхозниге пурлықпа хавғалындармазан, Ибир әрткел хужалық не, бұр берекшіклі емес бір. Вал, каламазырақ, постановлені зіряқ паллы. Ана жұқлама, нумай мар Постановление агавал. Халгына тепре, тепре вуласа тухрым. Мен және зерана пірден ғана құратыр. Кунда лайық әшленін жін, түлесі жін жен құжырақ, Ябық үшлен үшін, чагарза, қатса түлесі жін ұнлан мала қаланы. Шуыры жіне құраба жүрса құны. Халігіна Степанова машина тяппан марушіне ұл азабадым. Келзеге жеде түрігаза үлденмелі үлізе мағырат. Шәрде жүлдіне азын манны мазырыл ханат. Мән жі манне әшкіне нұма чагардыр. Паяна үшлен дұғадып тезе Мен бұлны барам пашырхан сағитлі баресов. Мән бұлдар! Валпыхаган бұрызем юлашке вғытра, үт хушас вырынне, начарланзақ бір ашы. Ак постановление рәмін Тарах на председатель херлі крандашпа палы дуза бедерні хажада пюрні бетерцек дарды. Ак, ак, Пұрызем ябық пықныбе начарланза хайзен чагарзан, телятницызіне кашны поружын, Ноль иди вища, эш куне катмалла. Хуры жіне хураба жирна. Сакун? Эпшуты закларман, кларман. Кашни колхознигек Степанов бек эштен духа себе хратмадынсан, ышта газдаки мелететман. Ман чумра ачагына марвить хавыл. Ялда да ятлазан, районда да аслы сидель шапсах хоратсан, ышта Еманында ішлен туға себе қарадазі. Унбекех мар бұлға, Федор Иванович, теме бұшланычы Борисов. Яшматовына пүлзях каларем. Шавынбек, Григорий. Шавынбек. Прибурхаунда, районда. Шулебе ман ывыл бадандыш. Тудинчен сет сарриде демеле. Шавослы бушмана шапсай отлад. Ман кывак шүжіме хисеплес чахать. Вұл! Тати хулара үснескер мана шак шәршінже, ут мұлжул пұрыныскере, анатказ уйынче ұшта мінлетірі мінчухлякмалыне врендет. Ал ине хураты права вараламан чиновник хрещене, шерешне мінле думалыне врендесі, хушасы хышан, хышан педе. Акы кур, Шагернере гына райондан мін циркуляр, приказ, наказ, указ, чару, хужу келсе Яшманы хут тергізіне піргелене, шәржіпе хытналы бе шапсагдарды. Мінле думалыне мен, хушман гына, хожанчен бұры күнбек бюрократла вола кетті. Міншін халыға не шутлама баманламар. Екол хозик шав бюрократран раги, пулла ішме врендешін. Шенекре алк шалтлатны, тагам васказа утны илдензін, Яшманов шыпланжы графинраншы тұлдарса әшреде, шын кересе кетсе алық шинеле бұқсаларча. Кыштлы планы бек бүлжем. Пүлеме салам бекерзе дәжеде сывлық сүнжем. Председательбе парторг самантрах ұлшын улшынчыш. Хире кымылын саламларыш. Ирцеларыр, Акрамовы юлдаш. Теряна парторганизация секретаря Борисов Бугансынзе. Хайлар Мария, чудеже яна хижумне таянчынде, Хура кучесене пір сиктерми салам бежінетін керзе бахре. Кивельник кейтілін шүлді түміне врақын түмелері, ұндан председатель еннелі жаврынжым. Яшманов, херлі сонлы, шапшур үшүшлі, суғалзыр старик, Саламби умне бұрза ұйду паллибе кугырылза, курбунне за тычде, каластене сумахне калаза підерейме срень хыраны евер пиде васказа, тыдынжықылын калашма бұшларым. Сан бағалашса бұқас терімір салам Шауын Шавын бачын демір. Халі мінлезі. Института қаймасын тереші шав. Анне біде вайзырланжы. Пүртреде аран жүре келет. Тере салам аялдан бақса. Ундан Борисов енеле жаврынжы де хулен хұшта хожы. Евір болады күжал время. Валерик те. Көш чырмандарат те Анжақ шуғышлаза илжеде шарламаря. Вол мен галаса сеснебек Борисов самахушы. Ну, мінле үзет Валерик. Чиберех. Абачимыш енжен мінле сиренене сәтті бетне теріш мари. Халихе сәчуне хамыр күрші зен Малашне хамына хүніштермелі бұлайды. Фермыран барзады мала деді Борисов, председателя кучтамбықсы. Парат пар. Он берге халех. Халех шытывада калат пар. Распоряжение жердір. Сеттір ухран чару булмаш пулмаш, деді васказа Федор Иванович. Вара кывак пушне хулен за илчеде. Юрланы бегех сымақ вежізіне тұтса Апла саламби, кыжал, Ялдах хелгажас Тепір Тебір нечен ялдах маланде. Шидес не калек институда вара. Унчен колхозрах ішлестедіп. Фурберех әшсірлар малы Федор Иванович кашкару балыбек түрленседіжі. Борисовщинеле хаваслан бахрем. Шавын бірге калашса сабыха терімір зірінбе. Борисов хураку жүзіне вылят мазыр, саламбежіне керчем. Хывыр ұшта шлешіне зір. Евір булачки зіре ача бұржінчех әже дұхма. Валерик, шәвдерек пачык марынде. Анне де виже жүлге ачана пахма бұлдарайды. Икке жі бүртірі кыштырдадеш. Хамда инже әже каймазан. Әжір инже марға. Ибір зана халех фермына. Фермына елешінші. порузем, порузем бұқма. Пюліне пюліне галары Федор Иванович. Мінле жұтладын. Күренмелі пульмей. Хый коллег ыйду баллипе кугырылса, сідер хушине кірзіларжым. Міншін күренесқа, әбе институт разза техника врене депшке, тері заламби председателін кашне хускадов несіназа. Малданды фермара ашлене. Халі дешавындах әшлес шудым бұр. Фермиде берінде нинжек Федор Иванович күрлензеларжы. Борисов енелек кулгала бұқырым. Кун берге бере Лена Михайлова сестерже. Шавынба зіре фермера үшлемезін естерімір. Унда берін чаплақ марға, пару бұқыған зем ябық ішле бұшларыш. Әзі үшлені чухни хибек мар. Степанова Мария вырынне, вырынне ярастерімірсіні. Маруш вырынне. Выл үшрен тухадым. Тухма-тухмаш, педика халанза, за житрі, Антиев, үш ледер кышсан помощницы болза. Терешманов қайырлана бұшлазам. Ана Борисов бүлже. Үшлеме Зиракрамова, жақ күнзін жақтыдың зан аваншы. Анжа хиберзана хұшса қаламастпыр. Хывыр ирікпедідінір, бұл. Бұған жіне ғуны пальтыне алла илже қайма хадыренже. Эбегір ана хыже дұқма хадыр, білдерчі Вот-вот, Акрамов сеніх не палазай ледеп. Ажу аплачы, әшшір пізікеттілармашчы. Кужесімбе кына кулсакалар яшманов. Вара небе херлі де хаваслы кулыба елгашма бұшлары. Вұл небе ұрышын икене бі ачаранақ пілзі үснем. Федор Иванович бе піде туслы бұрынны. Иккеші бірле піреміштінже варжіне гайны, Ана фронтра контузия булны. Шавын бавыл тыдынчықлы калашать. Варжыран даврынзан ялда совет жын керешне, колхоз туна. Саламбияшы не тыцагай наранбах Федор Иванович колхоз председателін ішлеть. Саламбия нахайын ашы віріне гумахнах сашитне. Яшманов ізіне варжы сахал сағалмар болышы. Эз онда маруш сене, маруш сене, махан бар, хам кулгаша пур жіреде шитсе құрма үлгер деп Ферма заведующий юлашки вғытра ішме бұшлары. Халезі саламбе. Фермына кайзагур. Ак баран таунда кайд. Бірлі кайзагур. Палла жонда ішсінбе. Сәт ан анпышырхан. Фермыран баратпыр. Баратпыр. Хер-хер дымазыра мазырақ хушны же келішіне вады жынна савындарчы. ыт Акрамовла! Акрамовла! Ажу, ажу шаплачче, шаплачче, халық өшішін шынатчы. Ашманов сазардық бір нетемларны бек чығынчы, хыды керелзе, парторшыне Э, ну, лайғышле, Акрамова, лайғышле. Саламби председатель мүшін шапла кетмен жерденех улжынныне чунебе сисреде. Тавда буш Федор Иванович, тері шапан. Борисов тахы не мардуйрем. марду Шак самантра, вище жын умне демалдан хи колхоз председателін сценарий тухсадачем. Иван Семенович Акрамов, анаткастри пердень бір коммунист, ялдычи чи чапла комсомолет сине, ялды чухынзине хый тавра пуштарза, хужалық туре. Хый выл, терехлі аржин, Кунен жерін лармадама пілменскерденебек шау хұжалық ғашықлесі ширпредесі жын ұшталанза жүрері. Чынақта, ик вижі шулдана урашыне етратры. Шылдыр колхоза районда азына бұшлареш, председатель ячди Колхоз шулдан шул тіреклензех пыджы, Элекрех ялда нимбеде палырман чухын акрамванки таврара чихізеплешін зен шутне Кешвеш район бушлықне шидет чиштена. Кәтмен жерден пызық пыдармақ сіксе дұхрым. Пинди дығыр жыр вадыржичімі шулда, районды чипалышын зінженчі лайжы, перен хышын теплі ташта кайса жуғала бұшларыш. Візембергечі зақ, халық ташмане дене харушы зымақ саралжы. Унран харушы рақ сымақ шуқта бұлі. Тағыш вағатрашын тұрашын зембір бірне ми бульжеш, Бір-бірінчен шеклензе пұрынмады дүнжеш. күржі не шанмаш, тыван тванне Баян ерікледе ұран дем бұлі. Иван Семенович ялан шірлізіне юлза, пиде вынзады врнатте, шывырза каязумен арамбеш қалашад. Баян районда шавна-жавна аресленем. Хамын шывық баланы пәлнешін зінех, Шылдырбек таза чунла, бәдім бұрнышне әшшініне халалланы жынзем. Эбі күн бірге бір заман тек келінмен. Мінлі халық ташманы пульчырвізем. Пус казмына, әненместіп. Ах, Иван, тарғашын, азырғын закалаш хаял жінчем. Тазарана ғайыплеш. Ялда, хунада курайманы зем жукмар. Колхостыны жол хунада зем сахал ылханчы же. Анжы кленделін. Эбі хам айпсыріне лайық пілзедірадып. Эп светлажы жын юндық жабышна. Халеде хамшын жындырышмастып. Шынзын жән ұтлашы. Мінек пұр берін. Эбі влашсым ғушныне, партти хушнине терес тузабыратып. Совеш тазаманын, дед Иван Семенович он бекчух. Яныш семде пулнах пульчав, ялдана хаяр иван. Теріс хаяры деген земде бұр. Чынақ хаяр да ғамшын, Шабақ салам бишін бұлзан, ашыншын өрі, түрі камала жын да жүк. Унын районе зеплі, числа яжы берге чамры хері бірттей келінмеш. Шапла шемгері бұрнышы лапка, ергеллі бұны күнзінчіх, пызык ингек сазардык уяр ажабе келзе жапрым. Пызык ингек те пәчік янашранақ Май. Октябрь уявінже, ялзы веже, колхоз правление, школ чурджізем жіне херлі ялав, лозунгсем, Сталин портретне за жакным. Шак же Иван Семенович мезер, тен үттізіне шанмазыр ялан хойдуным. Хальгинче выл, хыбаланныбе азырхан мазыр, шурчине пусмаба хыбарны чух Сталин портретне алыран вжертне. Йывыр юман хажак шире хаплатсе үкнеде, унгандыге чынгыр жеш ванзагайна. Ых, чуннылы, шаршыдашша аллы ури. Тезехы негы ятла заилне тарахны председатель. Пықса дыраган жын зем Шаванда хыйнь астумазыр перзияна самахинчен хыех шикленсе юкни, Иван Семенович правление не хушна. Плаги. Пуштар захуршакна курын маламар жире. Каран шенерен канткаларца жагыбыр. Шапла шылдыр колхоз, октябр уявне Сталин портречісірі хірттерне. Эрне дейіртмен, анатказа район даншын гравланы. Колхоз председательне ховард райкума бумаченнем. Келешне хратса ғасмар дезде, Иван Семенович хыне хай пиде лапкы тытмадырышны. Шабахта чуне умреньки кетуй зайлнем. Елюн, елюн, саламбей теневал. Арами бехерне хай патничензе. Изир, теман жутлар, мана пите керлі мар райку райкумачынеші. Билетна ильзе кильдереш. Сталин портречі петке марбулдетіп те... Неужели жавнада тағы жы НКВД-на шырзаваны? Темех мар. Эп хамайып сырине біледіп. Віземді білеші. Портретін кандық не лартмаманны, не біледе алы жетмері. Ан башырғаныр. Ак ел себе ылындар забарадып та, кай Аллах таврынадып. Анжақ ына темін сенде, Ол маре Чибер бұрынны шерденек шын пат шухальжы. Уны ячыде әмірлігех вараланжы. Міншін, мінляйба, шакна кам білес, кам галас. Никамда. Ая беденне, портредақай вырынен жень илнішеш мар, урық табылны буль урых айыпта, енышта бұлны бұл, пір тағынзан інде. Саламби правленерен Борисовпа бірледі ұқыреде, иккіші фермна ұтырыш. Григорий Петрович Борисов фаршичен ялдачи эшчен колхозник шутланачы. Унчухне пурде кергури дезеченечеш. Вол шамыл келекелле хуракачы, пурнбеде важават калажачы, Шурхи вайызінже ана негамда хвалаза жидеймешші. ют юттял гачизем ташлаза унчне тухаймасчыш. Хастар комсомолесчі. Пур спектакльде де шла рользіне выляччі. Стена хажачы галараччы. Таврара пірден бір пулдарулла ял коржутланаччы. Варжычень кадровай жарда службырадычы. Ундан даврынзан, әне фермин пушлахи бульже, Херех иккіміш шулда Сталинград паденже йывыр аманза даврынже. Тепле жіндезе ана кладовчик алартрыш. Ултамы шулын дежавеште жүрет. Анчахрахына колхозри пушламыш парт организация не зуйланым. Саламби ачаранбах Борисова бледь. Анчаха лечень унба ытлащывах курза калашманчыға Эштейде пірлех пулманчым. Ага малашне пірлешлемеле булагінде. Евір жүхнеде де пұлы жоқ етмеле. Пұлдарай мазанда ұнран кана житмала. Юрать хавал жынны кымылла. Авы, ним галычы малдан Валерик шинжен ұйтса білжі. Ишлеме дүдін ішіне ішшімыл булашу кіне сестерді. Өлікчерлік енебе берін колхозын мұқтан малыех шуха. Порузе мүстерестіліш педе-педе кайра бұратпыр. Тері Борисов асказа ұтнымай. Унын пальто аргине пыльзык сербензе жібішні. Сылдым ады келлі чалышны. Григорий Петрович аманури не сідерзе удать. Ну май удать пулас. Пуры жеде хыжине курма жать. Евырына. хиргензе шухышлар зыламби. Он баюна жар утма Кыжал бурызем вале шәне видет узалар тұрмырынде. Лайық Анжах Анжақ, зем малдан хебегех ябық ішлеші. Лені жеш тұрыжайд. Маруш я ябықланза кайрыш. Изир, комсомолка Акрамова. Сирен фермари шамрықсыне хавардавра бұқас бұлайд. Пелюде культурада шиделіклі зерен. А деврендес бұлайд. Ағы гжал телятницызіне де лайық ішленежін. Нумай пұрубықса үстернежін ішкүні хұшса памалы постановление дұхрем. Фермара ішлігізіне шавна лайық ұнландар запамалы. Клупра агрокружук зем дегеле хирдеші. Зокружок ішне халіде ергілесе шидер емес бірға. Күнберге зерінде тұрышмала, пере бұлышмала бола Акрамова. Саламбитлізе кына бүчі. Немтеге ішлімері, немтеге ізмары. Мін бұлдарны даран ішлес бұлатінде, дері валхай берге. Хывыр жеш бұлдарны даран ішленешінде әлексір. Үтті земде мін бұлдарны даран ішлетшір, хирешлері Борисов. Ундан шүтлере хушса Изерінде хал хавара евір начальницы буладыр. Үтті телятницы зем сире медевеш, ондан Ундан Бізем темежі жол фермара ішлеші. Изер бір хужы хулар аверензе бұрыны хышын. Хал гына бұшладыр. Візіне итлеттермеші мұлақ болмаш. Астывыр. Пледіп. Шымылақ болмаш. Фермаба ялат тарын шырмауы не видезем на емразе майынче лараще. Шермари жыл умінже темеже әне пылжық шырзадырайд. Ундах пушмак прозем жүреше. Візіне баян негам даже варман болмала. Муклатса маграшым. Водопровод чуки гублать. Керчень, твас тенечем. Хурагершитсе дежапре. Чазақ шыр жынач. Шүргін езіргалі малыжок. Тері Борисов пышырғанса малданах чималданақ фермасыне шывгірдестетпір. Әнезіне видере ұсырана жоқ, пледер кашні бұжақ талықра пилі күлді витре шывгерлі. Шывармада, шумада, инвентарда затмада, он жүхлі жывдетса жидерға, ху хускалми булащым. Шабақта, етмалақ, шавын бағаладып та, шымалах бұлмаш күндашлесі. Пледіп, дережеш саламбим. Ферма гардишинче візім пару видінчен тислі хырза аған ленанатель бұлжыш. «Здравствуйте!» – дезе ялғышса күлжіде техер кереже қылгеш не қырағу ребе пұстадычы. Хуфайкы жиеншіх насарлага ченбежі хіне тұртса хыдарчы, тудар айынжен тұқсағайна сары жүш байыргізіне түрлетірі. «Салам, Михайловна! не кішледірі! Марышпады рушышта!» – өйтірі Борисов. «Кандырлахи абада кайрыш! Мәншін видері тисліге хырза қывармазырақ кайрыш!» Эбі каларым маружа, тазатса бітермезір аңғайыр дерім. Вара? Хырым вышсан вырдан шырбы катырық шавырза хумада вайым жук тезегі Она Ана зымақпа шындереймен. Ик вижізі гел хуши абатлана Шамбул Шамбулкин күндахи, ыштавыл. Павыл анчахрақ таштан сулгаланза келжіде, халі бүртре, канчал дезе вырдать. Юзірі, пілмелі жүгініне, маруш инге жығы юқтарныне Ик стакан түттарчыде, янклаттардым туры бұлышнебе, дезе вырдать. Чынсе «Ан Анжерман хамырақ керзе бір. Ну, Михайлова, паяндан зені жене работница булать. Чынахи? Тері техер кержене бірақса, тандышне ыдала заэльчі. Кажар залампи, вараларым сана. бе бұлчы, ебе заншын пиде хавас. Мені же, Павыл вырыней, старший доярка вырыней, Саламби ана хый пұрузем бахма кересіне пір гунах пілдерджі бұлінде, Лена шабах үні нешін бұлмары. Шук, пұрузем бахма, тері Саламби кулмазыр. Каларым шки сана. Лена бір хуже үнен вара калле хыдалары. Бір леш летпір, әбі тембе хавас. Пүртре, алық падинжи сакшінжі, хуп турдаган Жамбулкин Борисов сасыне харлаттарма чарынжы Салдықла хывыртиксе тәчіде гимнастеркіне турткаласа түрлетірі. Здравия желаю, Григорий Петрович. Салам, салам бейм. Шумра кура була зыйғы пусса келчі. Шандала кедімінле баян. Кунебекті кәт. Ке турри үзір. хываланыне пір алдыр янклаттарны болмалада. Ирцелар. Шумыр бажырақ жым. Тазамарзан гундашам Жамбулкин. Лармада шикленмелле, тәртсе Галарий Борисов. Каларым паян ерзіне, чтоб порядок пулдыр, как в танковых частях терім. Таштагай забітнем пірлені гына тислі каларать. Пыл горжебек, пырмай шлет выл. Он берге кайран кала жыбыр, кашкине, пурде бұғынзан. Халяга ежін, шені работницы келжем. Палаштарана ішпем. Павыл сыне сазардық салхуланчы. Кіске кастарны херлі шүже пек туынса кайры. Маны вырынайы? Шук, Степановы вырыне, хывырт пілдерчі заламби, качы міншіншік леніне сисе а Эп хавас? Мін балаштармалам. Ширим билік бұрубыл айтсан алырым. Хыжан абатпамалы, шывармалы, тазатмалы, ужылдармалы, ағы распорядок дня пурберін, ағы шырза жақна паллашма бұлдарадыр. Эс малдан хужалы губа балаштар. Видезен илзе тұқсағдард. Астударчы Борисов. Видене, пожалуйста, тарғашын тұқса Шамбулкин візіне малдан Лена пахаган прозым батни елзе кайра. Адя Михайлова. Эс пахно брузине тіріслет Порядок в танковых частях. Мухтан заилжевал таза коридор баутнымай. Тербейлі пәчік пүлімзіне кыдарца. Маруш пахаган пұрузен батнеші вғарны жемень Павыл самаях салғуланжы. Кунда пұрузен пүлімізінше коридор урайынче тазамар, Урабус бұсма жоқ, деслікпе пылчык шырыл завырдать. Кашны пүлімре икшер пыру, Алгызем жинче ятхымизем, бұры етне шихнахыма тадыгізем. Ағы пір ятхыми кесікшіне хайбан юкне. Павылына хывырт пішкінзелжі де, маланхи вырына за шакрем. Танковый чашри ергезіне ытла хывырт манадын булас, Шамбулкин. Каларым ефізіне Григорий Петрович, уборку думазыр абада ангайыр дерім. Хырым вышсан шарбылтта хускадаймас астып тетім маружи. Итлеме бульче! Танкист, танкист. Кончал дезе вырдадан пин. Павл керелзе гайра, ним галай мазар не жертрем. инже янашым ми вылян заилче. Качетек ме хадарлене вагырбек, таганлана ада келлибе кугалезе, тесли кубизинчен шывғыларже, пушне пексетаджем. Тарыха чуғышлары заламби, унжине кымылзыр бақса, Анжақ выл міншін пару видезіне таса тарманға. Калашма ытлашевич калажачке. Візен виден тебір вежінже алықпа кардышне тухрыште, теслі куби умінже чарнзады чешім. Міншін куна халеченде уягларман, Жамболкин. Өйтірі Борисов, теслі куби жинелі кадарца. Эза ферма пушлыге, Шакна думада колхоз председателя, епарт организации секретаря Азархатараса кетсе бұрынадыны, Езі кунда заведуші болныне азындармалық Хеопс пирамиды шүлліш тислі кубида вастеріні. Унбек ангалырға Григорий Петрович, мәскер пирамиды бұлдар, немпеде алыш етмері, ұранақ хилтазы бір. Дері Павыл бежіне бақса елзем. Варшы чен күнда күнбек маршы. Тезе калас келчі чүн күтебе Борисовын. Анчақ волкунаш келішменіне туйза, каласы махақшыт танкист танкист курадыр акрамова сирене шымылақ пулмаш Тислікне ана пурди харастыданзан пәрвишкун хушинчех тазатса бідірме пулечче сыма хушры заламби фермере ешсіне мінлерех механизацияленине плескілейт манын павыл унжине кымылзырын пақса илжім мен механизация хывырах курадыр выводопровод щук автопоилкызем щук Шы витребе етмалла. Ытты колхозсенчи бек рельсалды шулзем шук. Вылі хаба чимешне видіне тачкба, елабаба етмалла. Кромозаправник пури. Пур? Пур? Ирксердерехень. Кормозаправник пуршын на пекерех калар Павыл. Вол да мазан вара тух татар фермаран. Корнереска пур, жмых отрабилка пур, тачкызем пур дерем, тада мен бур. Силосырезка щук, картофелемялка щук корнеклубомойка щук тада тем бір жук!» вот сана механизации! не фермидеще а пуришнича за фермой отвечай херзе захкалары каларе шамбулкин Тұрышман маребе пӹдем ял «Тислик тазат тазатмада силосы резко е картофелемялка кирли колхозка «Колхоз мменн чухле шурт ныне ху чухладын пурни те пәрр колхоз халлихе миллионер марха хирешлері Борисов Пулдарны даран тұрышса ішлемес прагамын. Шағынба кардежінже пирамиды зем шүлліш тислі кубалан завырдать. Ав, карда урлах курнать, а экранах. Ыранах та затмады дынат бір, Григорий Петрович. Ыран хегунын вәже херде жоқ. Кежір фермара зіне пурнеде пуғынмақ ұш. Кала жүйір терет Акрамова. Эзірде вақыт ұпса Ну Фермарешсем хратмаш әнде қалі. Приди из вареннекі негізем жінже бек марвет. Үраны жеду ғатып. Тере залам бекіскен. Кашхине выл ба бірле фермана кайры. Шинзем бұғынза жидичен Павыл ана энезене хыжан чуптарныне, тада візем хыжан забыны шырзабыны бе балаштаржы. Марушпа дұруш саламбине сымақчын мереш фермрашлігінзен пухве пиде шавла бүлчім. Федор Иванович Яшманов Шамбулкина тарахныбе пиде хайырланза, самах не шыда-шыда галашты, педем айба унжіне дейері. Один в поле не воин, тережеш Павыл алыне шанчық сырын сулза. Эбі дұрыш мар, пәдім ел білет. Сымақ парырға. Тізе участок лиза техник Казаков уражнедачым. Пурде унчине çаврынса пăхрыш. Петте Казаков çухи битлі хаваслысынны каччы, ялана шүтлеме юратаканскер халі салхуллы көрінчі. Вăл йым хура галстукне васкамазыр тюрлетре, пуринчине те пăхса илчче. Пәрр шамбулкина чи жайыплани терс мар булетезе жұтладып. Вырысла калама пушларе вăл. Яшманова кучтан пăхса. Федор Иванович херемесленсе кайры. Галстукласа техник шине шуру кушпа Халиччене бер хуларан килеген зем ыспаныбе порынны чеде тенебек туйынчы Шамбул Шамбулкин жеш айыплымар. Тереказыков шидіппін. Яшманова хиріш хайулын тіндерзе. Мэнжін күржірі малалла колхозра фермере ішсіне теріс Мен Мэнжін кунда шылдыр колхозра ябық. Малал шаран шаранзем, мін жүхлі. Візен шәрі варман жүмінже. Вырман жүмінже. Вәзем не жүретме вырманда, вырманда участы келешші. Казакова бүлзе қышқыржы председатель. Анжақ за техник парын марым. Тәріс мар. Малала зем вырманда участы келме бұлдарын бұлзан, жын шылдыр земелеймешіға. Ман жұтпа шитменлік құнда шарансым мар, урхинче. Колхоз хыйн пурбек шаранезіне, Вылых кетмелі участок зіне, пәдім вылых шерлік абатне тірбейлі, перегетлі тұтманынче. Шапламарим. Ерге жүкке шуллах баларадым. Ұшта, мінле жүреші бірін ял кедевізем. Кедю пахмалы вырызіне шіріп палартман, палыртман, ба пирин кедю пахмалы вырызіне шу бұшлама жінчық таптаза, тисліклендер зәбітіреші. Әнезем уйра июнь-июль уйығызінче шеш тұраны ченші Августра, сентябрде вара тұрана ими бұлашы. Шапламарим. Юлашкинжен вара хура кергуне шитсен, вылых черлях ырхане жән, әнезем сет шағарны жін үпкелі жетпір. Теріс калать! Теріш темеже даяр кәзі майлы болза Яшманов візім ене шаврын зада пықмалем. Вылық сене хелка жармалық абат хадірлі сиде шақнашқалақ ергезір. Ябық бұлза бұрат. забрать. ғайры казаков. Сәткенлі абат си уйрымақ ябық. Тымар жемежізім агат бұрда, шумлама шірне қып калатма астумас бір ағы шитместет бір туры бараса кідет бір турражан да худан айванлан деші силос спирги пиргиде шапла каламала Силос шыдығызіне ябық чавны берги, не, ябық таптаза тулдарны берги, ябық витсе хуны берги пәлдіртса қалдықақ пульджи. терес, терес тережіне сывағанзым бе пұру Казаков сывы шавырза Ленызасы бұрынчен хыдыра Яшманов па Маруш ұнжіне бақса елдіш. Борисов құра күшқаржы езіне пірзе пушықлемей темшір заларжы. За техник үдірлі хебе Шамбулкина коллег чунгежі. Павыл хәлі жүшіне ех ягадан жи бүлжі, дояркы земжіне хойылынрақ, мұнгымылынрақ бұшларым. Уды кабанезем да ялдан инжетре. Пірерін икшерін ларашы. Нумай жызем тавра карта дытман, малала галаре Казаков. Кабанзем тавра часчазах вылых не гурма булать. Хелле, турттарны жух уды сағалты гынади. Турттарма да пір харысмар, камын курым бәтне. Шавлаша гюлетте улыға, уды кабани бәтне тұқса віштерейд. Пузлы хумада стумайш, шапла булмари иртне хелле. Казаков ыйтнине негам булмаре. Әнесі ваганзем жынақта уда турттарма пузы зыргайны, пузлық вырынне хызем вырцагеліне пілдір болғаланычы. Шургуне вара пирін даяркызем уда турттарны шулзем жінче, тебір тимлерек мучи пір кубалық уда тұққаланжыге бұқма болдарайды. Уда улыма Учетсы учетсыр расхутлатпыр, кормовой баланс, кормовой план теть пірхамыр. Пури выл Пур! районды организации земытный бе, я жінчеш Хучине жирны да, манжа тухны візем. Уды улыма куш вежебе расхутланы берге, хел бушламы жінже яланах вылықсыне ылдын шитлін тұрандаратпыр. Шүргіне еннелі вара, візен хажат вулас сиже шулать. Шапламарим. Саламби Казакова хулара, хаваслы студентсем хушинже курмахынықны. Шағынба кешіріна шағында, әмірден хура ішпе бұрыны жінзем курзан малданлыға шикленже. Ялан шүтлеме, Шивіс самахпа чиен тіртсе илме юрадаган пеття, Эшпе пишіхне шинзембе видімлі калашма, візене ғызіне итлітерме, візенші резіне видерме пулдары жи, денечі саламбе. Халевал сылдым алынчи пече блокнотне сула-сула калажаган петти жіне бақса, хаяшынче вартын ван салажы. Матур, матур петті. Эзир пурде фермари кун ергіне лайық білзедрадыр. хыжан абат памалы, шывармалли, ужылдырма кылармалли расписание ага кучу мінчек шағын задрать. Анчак шав расписание дарах тәрі әшілсе бұны бұри. Бір хуже хасарланы Шамбулкин калле шиклензе юкря. Херлі бұштнешінел жуғайве ашнерек бұдарма дарышрым. Пірре расписание бешіме, е ужыл мақынықны әне пур ұлжынывада, ергене пасны неде хывырсызет. Түрек сәт чагарать. Кузіре паллы, Шабахта әнезіне абат парасси, еші варасси сирин кашни кунах пірвіғытра бұлза бұмаш. Уборка бірге каламазан да хывырақлах біледір. Әне ферминже тазалық, ергелік шук. Малалла колхоз фермине кайза курас пулзан, унда пача хурыхла ерге. Колхоз фермран илеген тубышта біледір сиренен пызык. пызық эзирвізен бе амырдадыр. Анчақ бірреде унди фермазіне кайза курман, унди животновыцын әшіпе палашман, коллег алы мери. Алы мере сумаха касаков чвашлах каларя. Валкаланы ала мере не пекрех тухре Шабах кулакан булмаря. Тазалық, ергелік, тері Жамбулкин чвашла. Казаков лайх онланы не білзім. Тұрышман маребе, бәдім ял білет. Мен жүхлі каланы візініс. Степанова Мария ешізіне кала заитли терень. Снять работу он бекізіне ешінде не порядок и вообще. Борисова Хура кушізіне сіктермезір, хыжіне тенгерзі пықныне сессен Павыл шыпланжым. «Снять!» — за Шамбулкин. «Анжақ за пықрыным! Кама снимат вашын! Степанова Мария вуны жул фермырашлет! Пызык опытла телятница! Шак шул зінжавыл вун жар пару істержі! Перепарте мінле врендет! Ферма зінже яланышлеген кадрзен бұл Вылехчерлік пақағанзем шул зәренех ұлжынза бұрзан, колхоз малалла каяйме, вылех аллабық аттене ваттызем. Она юратса үстермеле. Эзір варжычынхи әне ферминчи ергізіне лайық астывадыр. Борисов хыщинчин калама лайық марине дуйза, сымаға айкене бір Варжы пирен республикара майрагалла шулдра вылық шучы алла бір процент үсірем. Сурықсен шучы, вун билік процент үсірем. Вілікчерліх лайх әрчетні жән. Тұрбылдық үшіне үстерні республика иге хучень, оборона комитетин күшса жүреген херлі ялавне илметі вешлі Изерна Изірна лайық астывадыр. Анжақ пирін фермерешсен паян мінле бұрашы. Борисов калама жарынза, кашни жіне пықса илжіде Павыл Чун радать Шамбулкин хамр фермына Эзі пұру видінжі ергезірлікшін Степановына айыплама бұғадын. Анжақ әне видінжі ергезірлік сәмшін кам айыплы? Коллег Степановый видізінжі де ұштан бұқ удые улымтық каланжыге. Кунберги казы ковты ғуд худ азырхатаржы. Кежірде вал кәріз Әне Неземсе чагарна. Учет шуқ. Иртненере мін жүхлі вылы хабачыра ніне ненезі Шамбулкин халі деправленіне очат паманға. Фермере ішсіне худа илмелі, журналады шыр забыман. Комсомол вадар жул тулдарны ятпа фермере шамрыксем амырду бұжарнычы. Комсомол юбилей ши тренде анчах телятницы зімбеді яркызем хушынчы амырду сүнзеларны ба прех. Хубур кончал дезе жүретін шізіне варжығы шынки, шулық шинжен, Кепплін онландарман, Дуяркы зімбе телятницісіне лайх ішленшін, әшкуні хұшса барас жерге бейде бек палаштарман. Күнжіні әбі хам дайыплы. Мана әтті бейді. Шамбул кемпичі дарық юғаган шулдра дарне, темеже худ ташыл заилчі. Ұшша бішні беші нелді мене вежет әчім. Фермари ергезірлік семжін пір Шамбулкин намар, правлениде парт организация аяплам. Халичене бир, тырыну майрақ туза елесі жіншеш пәтім вайхалдан тұрышны. Бүлікшерлі хіржедесі же унбек вайхуманшы. Анжақ куммалалла да жаплақ пулмалламар. Борисов әжемінле ергелезе ярасы жінче нумай каларе. Унхыш әнесі ваганзем чірле кірзе калашрыш, хызен айыпне южынчыш, лайхрах ішлеме бұлжыш. Яшманов калек пиде бұлханза Авала хыды леклі Лена Михайлова да марышпада рошешне дергезешевіш сымақ калары. Бірлеуіс нехерзем хушінчі шула, шаккаш хура кушак татса кайры. Бұғу бітсен, фермыра ішлігізем Яшманов, Борисов, Казаков правление гайрыш. Саламбі пачине келінілі утрем ран әже тухмалла шухышларе вал. Халі жешебі институт рачы. Үрандан баебе калех колхозница фермара эшлемедыт натып. Евровағытра келзе лекрем гунда. Келде бурныш тәшамылымар. Фермари лару тору да завықмар. Шаба хыраза чакма юрамаш, хайулы рах пулмала. Вайлы жінзем шук маргунда. Борисов, Лена Казаков. Манба бірлеш шлес шинзем. Візен бұл жащех. Шын жіне келзе кемеле бұл жащава бұжырғандарайд. Маруш биде жінді мана. Анча хебе комсомолка, правление те, парторганизация те шанашы мана. Хама же думазан дюрамаш. Ныгашма, еврлықсе мұнже пуш тайма керлімар. Анатолий Галашле шыбана карлангин жин ярзайлме дарышмала. Эх, Толя... Толя, ашта же сахаля. Пледінші мен мінле тұнзықланыне. Салампи юл юлза таврынчы пулинде амшы шывырманы. Шуды сүндермен. Пәчік Валерик немсіз меші вырады. Шандалық шындади. Өйтрікі мағаза кешінші вырдаган карчык. Хері хывынза жемеларсан. Амышы темшін пашырған сақалаштыне хері тюрек сесірі. Шуха, Тебір әрнезір шындас мар, тем бұлмаре бұлшке анне, езі пить салхулы бек. Амыжы пір ғужы мезір вытре, вара еныш сағаларе. Күржізімбе хирежетіншке херем. Фуринбе де хирежі вегерзен, мүнлі бұрын запытере пір. Үрі күржі шуыр бұрныш деші. Бұз келі ұзал бұлзан, бұрныш салана сиденже мар херем. Ара, мін бұлжанне. Кашхине Маруш ингежі келжеде Тем бір қалазағы барчы. Мін жін шын жіне тұрзағы жегіме келіштен херім. Үрекеш, тазарахеш шукчим. Хут мен жін марведезе херім. Хушриш мананне. Итлемезен юрамаш. Ман бірге анбашырханезе, пірледе. Маруш ингежі важней, не гамжын да демек марға пәлместінім, авыз шулжи шилзірек білдірді дейді. Саламби саргалан завырдаган Валерий күмінже жылайшын шуғыша кайсаларчы. Вара жана бидінші хулін де шуды сүндерчі. Тебір күневіл иректачы, киви фуфайка, сыран аты тұхынжы, хулын тудыр шықырде фермына тұқса кайрым. Пурныш театр мар, Эдем әмірі мінле иртнине хашпыр спектакльре виш тывады зігітре курадын. Кунда кашти минутрах кулышлая хуружа эш пулза ирдить, кашни минутрах актерцем завынаще, хуйгыраще, тавлажаще, юрадаще, бір-бірне вілерейші, шылаще, ұлханаще. Анжақ әдем әмірі виші дывады зігіттірі вішленмеш. Нигама Шыл шылмазыр, Юрат Юратмазыр унын же кунзем, эрнезем, ойықсем, ехішпір жүхне шулземге майыппен иртсе бұрашы. Шабахта эдем әмірі, шучандалық ялан бірбек лапқы тұрайман бекех, ұлшынузыр, пылғанузыр лапқы иртме бұлдараймаш. Ирде кайш саламби фермара еттержі. Мінле паллыш, әмір асра юлмалеш, пулза иртір жуын бұрнышынже жақ вағытра не Шандалық шынсан Валерия ұжы пальто үлзе барастезе, саламбеха енчусын кине, иге кеве платине сутра, пәжек шунашкаба елме-елме, өтті тірлерін ажайабыл земелме дезе, хай пухна шыма цаячым. Колхозына аван шужебе кыштах тыры, сі чубажы пертайл на бұрныжа ура жіне тұрада атырышса, тырышса пылханса юлдашысембе тавлашса хирешсе ымыртса савынза ишлене әмірлік асыра юлас щук керек ышта булзанда пурбіре шапла тырышса пылханза ымыртса ишлес пулать пурныш пірбек шывынса бырать кашни кунах әш, эш әш, книгезем валерик щук Пурнышра асран кайми самансын булащех. Бізем сцены жінчебе мар, пиде варахын жывгараще. Шулахи шандалак темишерне уяр, шарахтана хышын сен жапла варахын жывгараще. Взем типсе әнне дырра ажумырбашы варасиде, пір шаптарзағы варасиде, малдан паллывыл. Сывалман суранзем. Калас смахна калаймын. Юғас күшіліне чараймын. Халық юри. Сывалман суран делана кетмен жерден вірілдзе сурза ұратмады дынай. Саламби фермыран кындырла ертсен таврынчы. Пүртрені камда жоқ. жібе Валерик күрше тұқса Вал шуры хындырлы хура керекне хывза жакреде, тәрілі кыва халаттығынжы. Пи чуза абач миларчым. Чазах Лена Михайлова васказа кече. Унба бірле пюрде поспек мұғырланза сиве кірзе түлчі. Шынса хиреліне херен пиче пишні пичні білештеслі курнать Ширу күшінче хаваслы хелхем ялгыжать. Лена шуры беджет кезіне, печі кача евер шылба жырца хывреде, алызіне вірзе ұшытматы тінчі. Валерий кашта кайна заламбе. Маруш симпатня кайна пуль. Маруш ингешін ачибе, мишкаба піте дуслы візім. Кунебех пір-бірін батне вуляма жүрейші. пір наши? Валерик чывашла тішміреген бұл жэнде. Анне бе чывашлах пергележет. Ман бажеш хужыран вырысла калажать. Хам келді захал булатыпта. та, анне бе ик кежех кунебех чывашла Малданчы вашлалайық қала жаймасшы. Кашни замаға вырысларақ қалаза кулдаратшы. Пытта, путду, тече. черебе, череп, немре, номер. Халі картне керекен пүлчі. Жаза келеші пульға. Хывынлар, ағыға егінеге. Райымдан Казаков келсі бажым. Мүншін пірі гына. Судса бідерне, кына дарын шаклатырым дері. Шак кунсенчек Нико торгатада килмелле тесе каларештит. Халлихе за окружок заокружок занятиезінше пірле бұғынса волы бар. Кайран дарых, вулаган вулаганзен конференции ирттері бір. Малла кулхусра ирттерне, візен избачы шавдері живіштеші. Шалтайкины. Пәле дебе бана, пиде бұлдаролы избач. районне небеде он бекті шук пуля. Анчақ тәлін дермішедем. Тем дебір астывать. Доклад ума шавдері юрадать заларызы, мен туярымебек урайшынчық тұрадым. Лена пальтыне хывреде, сүделюмне ларза, юрмалиат книгіне ұшқаламады тынчым. Лайх книге, тере валкашыт пақалазан, шыба пирегелі книге, кунда парузыне мәнлі пақса үстересі, пару паха ганзыне әшленжін мәнлі түлесі жінжен де елдақ каланы. Салампи Чашық тирик шузады затры, нүрі мұнчалаба урай жылза дұхре, вара малды біліме кірсе, тимер камага хуцаячым. Лена шыматтыне хывза, малды біліме шымчылға вәшін кече. Кінеге хурза тұлдарны пәчіксідел умне кужакла жемжен ұтса барзаларчы. Кунда пірремі шут келіне евер, яри тавра лапықса Камага Камаға салам саламби вырыне көрінайды. Чужек ментере кабак пек шуралза, шеклензе дарать. Ондах, стена жүмінже пысы каржа. Херар ченде тезе шухышлар ленам. Иквижі чымадан, мал енже книге хурзат тулдарна пэчік шкап. Кашни ябалы нех чендерлі чал шуры шевитті видне. Чуречек кариземде чендерлі тап-таза, Пызык фикус земге бе тутырба шылныран булас, шумыр хышын хи хубах зембе келдырдатсалар әшім. Малдист стена жуне сын зем жақсалударны. Лена ялан хибекех сын сен пахматы тынчым. Керек камбатне бірза керзенде, сын үгерчіксем пахмасыр был. Халичен курман илтменшінсем бұрнышне, ішне, шухышкымылне візен сонезем тарах пілме Ага ялхужалық институтин студенчізен пірле үгеріне сан. Шәрдеслі зан, шәрдеслі бұрныш, шәрдерлі кымыл, аказалым бидузызем. Калех немай хыне май Лена візіне Леновзіне забаны бех аван бледенде, ага ялан хаваслы казаков кымылын кулзаларайд. Пызыкнені пушне салдакла тюре тұтса, хыюлын бұғадь, и именжіклен кулать Саланов тем шухы жагайна. Алмасов тагама тарахнын туйнать. Он кушха жизем хушинче тарын ервыртна. Ага за три фонтану умнже, алла алындыдын за тватын траще. Саламбиве Алмазов, Музыба Верьялов. Музыба Верьялов пәрбіріншіне пықса құлашы. Мінле пықса елых масын кашни келмесірен бұқатыншке, дерек Саламби. Ехыш кашыне де бұлен Лена немчен мезірсіделі хушіне ларчы. Унын битне шеш палырмалла херлі тес тұхыры. Тузына пұрбіре хазырхаря. Лена Алмазов сынешіне бұқма юратыне саламбе тақшанақ сесрі. Алмазовына келішнешін, хойышынче вұрттын хебірдері. Тиміргімаға керлізе жунать. Унын аяк херсе, херелзе гайрыш. Кыва кужа курай варине шыппын тухса выртрде, жыба келінзе хюрине юлғавлын влятма бұшлары. Пюртре шыпах. Лена шамрық пұрузіне хірлі мінлі бұқса үстересі жінжен саспа влад. Саламбе ана хиріс чавзалынзаларын да ним шарламазыр итлет. Сазардық, шенекре алық шалтлатны сазылдінжі. Ундан тем кімзірдетре, сақ сак пужы витре юкре булас. Кешек пүрде Маруш варганза кәжі. Вăл юрлы жыматтыне шылта тазатма астумазыр, тюлдех малалла ерте. Туда урлы шыхтын хулын тудырне салтнымай, вәділдетме бұшларым. Ой, залампи, сирін бадахына келет, хам кушпа хам хевел хевелжінде. Мінле хына, ашта күрдім. Ара, тарушсын батне кашны чидем, карда урлы күрдім. Вара, тарушсын батне кемезірек кунда систерестер мара кетмен хына бүлдерім. Мінле хына, тілінсейстір бе. Ара, ара, суябим, маншын зан мен, игайки дедавайки, епховна систересі зәнчақ, туригас сенжен делдірбек ашриде сирин ангардине түрек кірзі гайры. Әнен мес бұлзан худуқ бұқарам. Тен малалла колхозран саланыр келжі болы, шавы елдірбе жүрегенші, терілені шыматыне хавартығынза. Шук, Вол анчахрах лекци вулама килсе кайры. Халі келме әшіде жүгінін. Әшсір жүрешін марвал. Кублетен. Ара саланов алайық біледі бінде. унбек мар, ютшын. Биде васказа келжі. Пужар тухны бек. Тері маруш веделензе. Эбі каямға білдірме анчақ керзеттімчі. Салампи чілгевешін лараганскер. Темір камагаумен жетіп севардаган шыматтыны бұрза елчі. Тұхына стізе қырақ не түтрігіна. Салам пүртре хужизен бұре? Илден жешені креняршын заси. Пор, бұр, пор де бур! Яны разагайра маружын чырылды заси. Саламби шыматыне алатытныбе хурай варене хытсадачы. Кеме юради? Илден же тулды білімрейн. Юрадь, тере саламби улжынна зазба. Хыжыматыне алыран брахма астумазыр, тулды пюлемелле утря. Алга ере ача. Анчах ұның уризем, нумай хуже челезе выртна шынынны евер периги ұдымранақ вайзырланчыш, волвара алгурады урлы кашмазыр чарынзады же. Кундала ирдер, тере тудынчык сазыба. Унын сасичы тренине Лена да сесре. Анчах тұзы мәжін шавдері ебылғаныне ұлан был, тілінзе гынады Ужы алгумне Алмазов Унын кушхаржи зем, кушхарбығы зем шынса бірланна, кеміл угаби курнаши. Кара кульшілік умнеде, пальто жуғавинеде пастытным. Салам зірем, алмазов не елзе, көш шеш елгышса куланжи жидуре, лені еннелле шымылын пуштайды. Шабахта ына азырғаман бек зем, салам саламби шинчен каймарыш. Келерех. Терезалым бекет мейхына не бұрза. Анчах пиді ана небе анала памада, алынчи не прахмада астумаре. Хывыныр. Малала ертсиларыр, урых немзымал тубаймазыр васказа бұл. Пәр замантрах, Алмазов пушне темеше шухуш келсе кеджі. Шағында мен каламалыне, мен думалыне шул жинче шутлаза хунычывал. Шабах халя немде азайрей мерім. Хыне заламбе алы памада, ұжы сомақ каламада түдін задыныне күрзан, вылсы сардығақ бұлған зағайры. Күраймашы бұлмана, ерінет мадран. Ебе үнчеріне хылы ұраттардым. ба жүрейін жын аны иванны мана тәрі сетлары, шуғышлары был. Эбі васкатып, хывынзадыр асмар, каланы нити шуда илмезір. Хаюлла скер ништа негамымынче аптразаюк менскер вăлхый çак самантра айван пулнышында ыныш сыркун çакында килсе ккеннешшинче калашма пӹлменшинче тарăхре. Хывын мазыртыма килменчешке кунда. Саламби халі де сансынна усрать, самахмайын пілдерчен ажимин. Алмазов вара керегерен дұқса, елдір жинетті де шак севере уйырлы Вешні евер килчі валгунда, ага халі савни шүрдінже алық падінжен итме хыяймасыр трать. Ирдір, малала ирдір, тері салам бейхайын пичі кыварла ялгышма, пешерме тыдының есіссе. Хулбышы ізіне тем евра шулпусны бек алы лышта хузынчым. Алмазовшілікне алырақтытса, малды пүлімелле утрем палажыр куман хер Анатолий, Анатолий терекачленна алы барза. Салымби хыйына алы паманыне астурди пушшех вданза хирелсе кайрым. Кажарыр эпихалех тереде вол Хый хыщын алага хупсанах шыматыне кыгыржымне пажырдазады тре. Сиксе тухасла табаганчырене лапландарашын бульже. Ага мінле, аштати тепретел булмалла келсе Нихшанда урах тіл бұлас шук. Он жинженде шухышлас мардене чух. Мен жын тілчі жывыл. Мен жын сүйне бұшланы вуда тытре. А шуттытре. Азапланза ехер. хер. Ларырзам тархашын. Лена Алмазова хышла буган жіне ларзам. Анатолий Анатов дұзалар де. Тюрех стена жүмінші хын портретне көрші. Щурзатык маны кені. Терес каларизаланов шуғышларизавынза. Шурзатық Анчах савна жену мая Хой за небею на жарах музыба верялов сониде булыне азырғазан, валкалек салхуланчы. Юратсамар, ячешін жеш, иртне кузыне азнымалық шеш усырать пулас кусын үдерчіксіне, вешсе келже күренчік шухыш. Салам бешім аты за кешеде, кінеке шкапы жүмне тайнзадычы. Аллызене хыжалалады дре. Изерпир районда Ну ыйтрывал немкалама аптырза. Ундан сылтым кушхаржине вада пірнебе хулен садырза илчі. Эрнелехи килзеттім. Куенче халық юрезіне шырза илмем, дер Алмазов. Саламбе шух кайса кушхаржизіне садырнын жентелінзе. Саланов сымбадынче пурнатым Кайчене, сирин падыра келсе курастерім. Саламбичен мере Пәтнем, пәтні бірін юраду, шоғышларявал. Анжақ сүнсіл арманға. Көлі жыншек вашақныш қалдылге жей. Шелден бұғадында сүнне бекех, немді жүктемелі анжақ келіне келне шелгі вары шаплы бек ялғыш савырдад. Нума чен шаплы елгіш айтвыл. Юлашкин жен пұры бірек сүнет. Вуду хұрцады мазан, квайт сүнзеларны бекех темле юраду да, ынаннембе чертсех хавхаландарзах тымазан сүйне декен. Семенов Валерий амыжбе курзағала шастерім. Шавынба келдім. Тере Алмазов шак ба түрле тухмадырышса. Анжақ бе савындар савындармаре, күрендер жықына. Валерия Амажы ұрхелда бұрынны бұлзан, манбада келзе кураста жүкше пенезі. Тен вирял юризем келішмен бұлзан, Валерий амжы патнеде келмен болытыны. Вильне заны ятне азыны херзіне шардақ сіктерші. Куча көрінман Валерий веші жын хушыне келзе данан туйыншы. Херзем бір біріншіне бақса әлчіш. Хашурамра дедірі? Дерілен. нажар жар. Хыне бімар, Лена озадасран бек, Алмазов васказа айтрым. Изерунда пыраймыр жырсаламбе. Вармала чыкыштах, ытла васкадыр бұлзан кайза келебір, тереде саламбе тумланма тулди пілеме ухре. Петре елдах, шухышларе Алмазов, он хыщын хурлықлым бақса. Эбе наде гехнем беде малдан хибе кележес шук. Эбе он умынче пиде Шавға шине, әбі мәжін музыба кенорабылны не девал пілмегерлі, ұжын калашма пулдары чейден. Эбер әбір музыба он хышын тәтіл бұлғаларымырым. себе музы хыйман ба тіл бұлмадырышы. нен ана күншіншін шырса пілдірнех. Эбе саламби патнеші инче ширу ямарым. Хам яныша сирешін бұлмарым. Хален дегундай питі ғая елза пәлмерімі кейін салам бегі мұлне. Ана теплін ұнланма бұлдарайым марым. Изер Валерий бепірлі фронт рабылны, өйтрілені, хүй тудырнеде, платинеде темежі хутюлетсе елжі. Теплеттерні не сақай нерек бұдарды. Бірлем. Лайық салдақшы, Валерий. Баттыр салдақчы. Тілінмелі үрі жүнчі Шивых тузым чыманын. Эбі зірін шінже нума Камран. Варжы вағыдінже Валерей жырза білдіречі. Питер бұлдарулы жын дечі валзіре. Кайран саламбей қалазақдардачы. Мінле жын дечі саламбей мынам. Лена Галичен пүлеме саламбей кірзедачы. Пальтуба, варым жүжелі квак тутырба. Шын жол кашхине, елкі ашланы чух, Вăл жыбах шапла думланнчче. Чуннигра тарса заилче алмазов. Унчухне вăл пите хаваслычче, чиберчче. Щук. Халя тих дармала мара. Анча хунтан панумай улжыну зембульчища. чухне вăл мана юрадачче. Тень... Эпе унчухне янашна. Тень... Нихыжан та юратман мана. Эбе яныш пачеч хама хам дебатны пулем. Алмазовын пырланны куш зем ирілчіште, пичмарди земшінелі хыржабек ике думлам йырлатсанчым. Качы пить кушне тудыр башыл сайлчым. Лена терзанби, темір камагачын садух ичен тақтағай пенезі. Тень ане дегілік таврынайд. Эбанайы келе келме яратып. Кайран фермана пірлегай бір. Алмазов малдан духря урамра юнажыр утсабычыш. Пір ғужы иккеші дечін меріш. Кашни харбархый майлы шухышлары. Калаш мазыр бумалайх марине туйза, Анатолий Мен ұскадры. надар. урнадар. Майбень. Тунзах мари. Тунзах лама вағычук. Бір май ішре. Ішрен даврынзан віренедіп, вальрикпе каласа чуна ужатып. Институтра пірлі бұл нізімбе шығын от тыдадыре. Пәчек нені ты үттізімбе час сазақтыр бұладып. Саланов плейдер, күлжі колхозра, Казаков пирень участок техник пызык нені күлжі районда, района газандер бұлғалат бір, хой земде келгелеші шулмайын, Валериге виде Мэнжін выл прамай Валериге азнатха. Емана хын ача пуліне яланах асударашны. Кымылзырын шухышларе Анатолий. Жак самантравыл тылы хажына да күренче. Хын не. юрадывне, шыбине пөчік Валерик шапла улыштарза яжы пулі дезе шутлары. Шапла де выл күлжеген едемін жуне. Салам бейді башырғанжы. Менжин выл бірледе Валерик шинчен үйтмашқы. Яна мана чапуриним чухри килешмежі. Евылдамана вильялов пекше шурададе. в пірлейде в пекше молтай эдем маршке. Манжырва илдіри. Былғанса өйтірі алмазу. Илдім, тері салым бе ағыл ябалай жіншінші шықалашын бе қылыпын калашма Алмазов, пәзім чүнтан бұлғанза, вал илменде дезе голоса кетнечем. Ағы юлашки шанчықта пәтірі. Саламби вырыненже бұлзан выл скер хыди жапладуны бұлічі. Анжа халя хы айпылашын бұлмарым. Саламби мінжу хлязап түсіне білешін тұрышмары. Мінжін шырмары тезе ұйдас, үтлак ұтла күшран үгес бұлад. Мінжін шырманы ағалех паллам. Институда таврнасти местри ытрывала чылайченчен мезер азаплан бұнық ішін. Шидес те таврназақ дедіп, унчен колхозра рашлес, түрді бир ебір мінле бұрныне хыврақ құрадыр. Пірін бұрныш сул шипек, пәрділден сыпсан, те пәрділден Кіл де хамынақ тұтсадымала, Ши бүшне де қадірлемелі. Анне шлеймеш, часы зақ чирлет, бұ жерде де қамына қылгермелі. Мен жавыл шақсаматра да хұшалық бірі қалашайға. Юрий мана күрендерешінім. Бұшырған зашу ұшлары амазов. Мен терегірі қамалы херчі. Халяк мінлі хыды иккен үнчунем. Саламбі, он күш хүйдебе бұқсайлжы. Алмазовын кучхаржы изем каллех пырланны. Шілі қылхиде, пальту жухай виде базарны. Сивиккен жухышла ехер, анчах мүншін немде сізместіп. Вады емра земзебебе хартлатны, ташта жуна сассы качырдатны үлдінейд. нелес солына хевел иге Йывышсемшінче юрбірчізем, йол кешінші, пічік шеш лампычкызем евір елдірді дайшы. Барзым зараған вишкін шилвірет. Анчақ салым бейнімде сесмеш. Кел айынже хуллентелгі жеген квара хускатнынде. Ағы ғалшавка вара шунса біде сумін бұлі, юлашки хемі бей алғашад. Семенов Валерий Амыжы візем бірза кірзен немде тавжырза илеймері салам жіне үптевлім бұқыры. Валерий сывы даврынны болзан, әзі шақпүрде ба келзе, кере шукчы, тере шун күшізім. Шавна лайық туйса елсен салам жүні пашырханчы, Ағы тебір жын зұранны ұраттар зағвардымыр. Шуғышлары вал күміл сұрланса. Езір, темсымақ бачынде, көлі батне болзан, Вăл килте мар шкулдан таврын манха. Паян шандал киде сивиде. Шавын ба таврын аймай жиден. Сиве чухне тури касрах шырвырт калать вăл. Тере качык Ибір Ибир бада келдемір Валерия амышы. Евашын пілдерчі салам пималала ертсе. Ак Валерий Валерин фронтри тузігу. Шыру жырзаянычы. Каржык патинчен візем кажа еріштен тухреш. Валерия амышы візіне азатма на тухре. Унда каллех уйрылми тем Өвілішінчен темде, темде ғытре. Күшілне шала-шала ебенне тудыре парлана бұшларе. Коля килде булмаре. Пиде курашыншы вылзана, ывылым, киль тадах, тере каласа маха калай калаймазыр. Ерзе ним немдіва шөгінде. Хура ғұрлыға, хура күшілбе жұза яраймын. Коля Семенов кебір күнне денш күлтін таврынчы. Паян врент мешанне. Сиве херх краду защитетеші шалын бау кындырла чен таврындым, хаваслан пілдерчівіл. Ама же хирішчін мере, кыштырдат калаза, вірі яшкандарсы бачы. Алмазов келзі гайряне? Пашырхан залитревілім. Шамрық композитор Алмазов районды ялзымдырых верял юрлизе не шырза жүреттініне коля шкулды юлдашызынчен илтнічі. Шавындан бавыл темежігунінде ларадыра білмері. Алмазов Саланов сен бәдін жедері жына, анжақ коля онда кемейменчі. Ялзымдары шүреген юрыжы, Валерийген тузе, хызем батнех бұраса кетсе бұрынжы. Шавын баш кулдан таврын масырин, валамы жінчен Алмазов ектірем. Әнерек келзі кәлі салам бейердзе келчі. Тері амышы кешін өвіл жіне әженжіклін бұқса. Ну майлар жа. жін жән тебі еребе қаларе. Тонне шедермезірек, лайыққа қалашса вілштет. Мандарын. Ана пулька шап, Тухтар тивнімін. Тұқтырзым батнеде, илзе хидерей мерім хам ыдамрақ вилсе кайридет. Коля осна яшкинежесі баймаре. Шываренчи шыр, шырдықнеде шыдаймаре. Сидел хушинчен сиксе тухрем. Халешта валанне, саламбизм бәтінчей? Тури гасра, саланықсын бәтінче. Шыр вырдадып тере. Коля питчежін варам шаналлы хабал-хабал тығынже мыне тудар чықры. Халех туригаза шти келеді банне. Аштагая сибурывалам, шак сивере. Шибу жу мар, Тола пинжак пашын забызылын. за юклямыжы. Вол халех кая маре каламаре. Куенче тебір вижу гун бурна аспек калашты. Коля елдершіне тәжеде шартлама зевере, уй урлыға ашыре. Анчағана тілейке мере, алмазыв ирех улана тұқса коль варакайла чилешінбек әшінсе таврынчы. Унын чіге шатрелі кушу күшшіл ерізсен балырчыш. Міншін тұқса кайны хавыл. Аптырса шуғышлары коля. Саламбибе Алмазов Валерий амыжы бадинжин урама евір камылба дұқреш. Чилайчин калаш мазыр бычыш. Саламби умне иге батыр салдақ сынары тұқсатычы алмазов хыжинчен пити загал, сымах майын жеш, Валерин бурны жібеші ғынтарса каларе. Анчах Валерин кулден хизавынышы хурлыхе, әжехелі, хыйуллыхе чадымлыхе, Шапла вилімішін жейн, илтні жемін алмазов та паттыр бұлны не салам бей чунба Алмазов хыйжинчен сағал қаланны не учре, Шак самантра толя хыйшинчен кыш ытларах калазанда туйымне күрендерні пулечче. Анча Халмазов Валерий Бекех хыйшинчен ытлашы шалама юратмаш. Шак сыбайлықшын, тюре кымылы да хайулы пулнышын жана заламби. Тадам меншинха талантшыны. Паллах кам анхизеплетер хапулдарулы жынна. Анжа халя, саламбишын талантлы шамры композитор мар, Шавсыбайлы да патыр салдак, валерин шивых тузе, темлен хакларах туйынчы. Алмазов салдак, ундан Алмазов студент саламби Эмеджа пулны булзан, Алмазов композитор, херджунне ыраттарчы гына, Унын таза туйымезе не пыльжык ышне парақста таптары, черене амансах варчы. Шагынбек ынланчы назалымпи. Волча плашу ушлар иде, унын камалек калек хушілчім. Алмазова пидела плетьвал. Анатолий осла, веричерелі, хастар жонлығачы. Унын пулдарулы хиберги, пызык пуласлы хиберги негамда екеленмеш. Салам беден унын пулашы бені негамран лайық пілзідіні Вал пірре ума шутланы жет вадех, ана йывырлық семғратса дырас анчах мэншін юраду раширіп пулмаре хавал. Мүшін яқылты мұзына хыжывық нече Тен візен хушынжы немінде бұлмандыр. Шабақ жүрадыва залам бипек туяган, ұнланаган хершін шав пәчік айыпта евірбек туйнайды. Эзі мана хальди юрададын. Манаймасын мана, сизетіп. Тебір майлы шуғышлары заламбе. Эзі манжан тем думада хадыр, Пәчік вальдеде гейде пықса срама хадыр. Валерий Валериге манрахальдин уйырма щукінде. Эбі ана прахмастып, шақны вылзанады шақнышқала шыжи. Выл пулман бұлзан, саната далайхрах пуля ұсырава еліні жын әзім ана мана пек үпкележіс щук. Пәлетіп, анчах әзі ұншын савынмастын да бұлаз. Манан саны савындараз, бұл жас келейчі. Хам юратны жына күренгермені жанда шутылда шу кебі. Эх, толі, пәлместін әзім анкымыла. бақ ұйрылат жи иксімір. Анжақ, Эме шақна заназы мақпағаламаға аймастып. Әзі хывақ ұнан девіш. Ах, елдақ пәтірі. шуғышлары жақ ұжыра алмазов. Их сымар пәрбірне ұланма, юратма, хавғаландарма әметленні де, юраду әмірліге бұраса шанны де, елда шүрхи шылбек юқса ғайры. Әмірлі юраду дені вал, тені вунчи чүшуғи херделігінче жеш көрнат пүл. самандыра, самантра, салдығамышы бәдінчен досан, Алмазов хайбе саламби хушинче Валерий Семеновтыны не дуйрем. Валерий Сыва на бұлзан, Саламбе бимашын хал юлдаш шеш бұлны бұлече. Анча халя мінле, ебяна юрададып. Кына нигамранда бұдарма жүк, анчах же эбе унан таза юрадавне. Мінле хватлы юрадачы ана Валерий. Вилезу менде ана азынача. Лай химшивых тузын херне юрадны. Ана вирял в пекизем за тустуны. Лайхыра химдады. Камаза васси. Сламбин хэнерге. Анжа хевяна юрададып. Унбе хербе туз пуласса ажаран әметлензе үсірім. Бурны жымыра да унбе кинетел булманран. Әмедім, әмедім бе Кайран. Валерий хайн замне жинжен каланыне илсен. Салампи шыровне вулазан. Шав треллі әмет ман умра салампи сынары бе курна абышларе. Салампи хайне кужин гурзан. Хам пуласлыхыма хыма. Телейме тегір жинже курнын туин кайры. Вăл шыбах эпе ачаран тунзыхласа пурнна хер икене педем чунчеререн анлатым. Таван искусствожын чынума парасты левіме. Пәдім пурны жыма халя саламби санаар шудат садрать. Унзырын ман телеем тулды булайме. Анчах, калама юрать анашак йывыр самантра хам юраду шинжень. Патырла вильны Валерия кашта хизе племенни пулмасть шигу. Щук, хальмар кайран, урухчух. Саламби камылы пытранны ғалі. Выл мана баян онланаяс шук. де бүлмем. Вығы дердні жемін, тенне. Вылгалех ман майлы жаврыне. Ай, бұлайбе. Выл мана музы жынка жарас шук. Бір заманлыға алмазыва илердюлі музысына Вара көрінче. Варагалех нумне асран кайметузе Валерий туксадача вăл санлы, унын хура кучесенче үпкевлле шухыш ялгышать. Щук, паянмар, шидіп шутты трамазов. Адер пюрде, Валериге курадыр, халичен вăл келе таврынчы бүлінде, тере саламби алмазов ангадейнелі утны азырғазан. Мен жын сана елықтарза күшран үксіл арасқы. Кала сымағыма паян пурбелек қалай асым шук. Пиде еврикене нагалама, кажар уйтма. Ез манран еренен гына, ыланас темень. Чын, мұн кымыл эбе. Пұжа пекме мастып, ұзал эбе. Санбек кымылы жынна юрықлы анчах анжақ юрададып санам. Кудуйым шымылтай музына илленінженде шыр худ Хам айба туйныран эбе кажару ыйтмадахы яймастып. Шабақ кажармана. Шухышларе алмазов. Хый пачах урых сымах каларе. Керзе дырас мар саламби. саламбейм. Теттемлені чейні. Салановсын батнешіт Шандалықта Хер анау урықланланжы де, қалама жүк күренжі. Шүк, курашын Марис Валериге. Юратмастын езіна. Шавынбай вер пірлішес шүк. Бірін хужырақ әлпечек Валерик тұрайды. Кыштақ керзалар малачы, сырада бурчы, ытла вас кадр бұлзан ипін. Кышт, озадам, Салампи унба бірле пахчана тухрем. Хелігі сад шыбах. Пастытны улмышызембе чие евышызем, зіне еварын уса хускалмазырлар әші. Акат сетеме, бұсныран юмахри темле пек бек Тен леш аракуаре тені евыжы шапламаржы. Юр жинже немле ерде көрінмаш. Сад урлы, шамрық салдак пичешинчи суран евер, елдер ере шеш тысыл завырдать. Хутран зитрейн шил шықыр заирдейд, евыш турачы зем хуллин сулан пас ластырдат садығынайд. Кажа ереш, азар бизер шилді ман шавырттар задухайт бұлмалла. Алмазов Сарай жүмне севендерні елдерні илжіде, алынжек тұтсадыжы. Саламби ним калама білмері. Тақшан хитуем земана тебір ху чавр зайлдеш. Шақ самандра унын әмірлі ех уйрылма қадірліне ген завныне вайбады тұтса жарас келзе ғайры. Валхыйне ғай аран-аран лапландаржы. Мінле бұлдарадан, Пулдардыр пирен ангардине шраза тупма. Теревал тыдын чықлын каласымаға каламазыр. Мана шемен кыдарца ячы. Ангарди хыжинче бір лапсырка улмышы бұр. Урых валжывых рангарди хыжинче улмышы шук тере. Ман юратна улмышы был юратнысыма хасалабитем ле ача уйырса, ачашынрақ, ышынрақ каланын дойынже. замахавал печень лараган умыши бергі мар, тем урхи берги, хэн пірден бір хаклы ябалы берги каланын дойынче. Алмазыва самах ыдармала мар илемлі, тілікребек азамла илдінче. Пур юрырада йылықтармала яныраган шаксымах, кирлле кирлма жерденех азынныбе шупкаланса, тәссірлензе, сүрелзе кайныскер халя кирлле замантра салампи сасипе каланыран, салампи кушибе салампи каланыран, салампи чунипе туйса каланыран, вылғын теп шухышне, пеллдерешшне хватне кадартре. Алмазов чри вара, ыратса почертанче. Саламби кузымаға ұнжын мар. Тагамжын. Хый әмеденчі юратны шынжын каларе, Әмеденчі де бұлін савны бұлма кирлегунын. Анжақ шавхақлы шын хай марине алмазов пажыра. Саламби изир тезе чынзенде ханланжы. Чын. Касны кай алла шибыштараймын. Кажарыр килзе чырмандарнышын. Саламби, алмазы алмазов алы барса. Чипер юлыр. Чипер кайыр. Візім бір-бірін көшеншен бағырыш. Алмазовын пызыкланза гайна куш шыршизем, пырланны куш айын ай елдырдатса әлчеш. Саламбинкова күшізем хуғырлықлында ұшын бұғашы. Візінже пәжіктегі жінжібек пәчейін ұлмышы ғырынады. Херін туды жен тұхны шүш байыр кезіне шапшуыры пастытна. Хер пызық хуй хүдюсе шамрықлақ шуралнын дұйнады. Сыв бұлыр. Теріш савны бір-бірне Харбір Харбырғай шухышне, хуйгіне пәрпәтшейін пыдарза, Анчах візен күжізем, бір-бірне шундарса, ирелдерзе ераспек пахаган күжізем. Сыв бол завнышым, анман мана, ебіз ана пурбір юрададып, теріште, хыземех улаш худ ыдаланза жұп төреш. Алмазов кайныне гурза, саламби немчі ими бұл затычы, ана жақ самантрахы инжен ташты Пунышра за булза на качы дамар, хын шамрыклыхе, юрадове, келее әмірліхех уйрылза кайнан туйынче. Чак, чак таранать севе юржине, елдер дуи, анчах валкимір вешлескер юржине мар, саламби жерене тарнать. маласкер. каяла шаврынза пахас щуганде, малдан ербе кайря. Ага, лапсырка улмыша епейтті. Уя тухле. Анаталла яранзанжы. Анзыртлыға шыбана барын майурамаш. Йывырлықран храмаламар. Кушпа курзах йынышса ирттерзе яны киревзір. Шыбана карлангыран тытмадырышмала. Телей келесе ангет, ана хушив хартмадырыш. Тезе шырнычы прихинче в салампи альбом ішіне. Хер халя сазардық шақна заилчі де малалла Толя! Кышкырза яжывал пәдім Толя! Порзым заран вреген шил унзасыне аякала зі салатры. Шилдыман умен керлеген шутшандалық шавенже шак толық сазы кейнезі, бір кажық товар запны беге шуғалса Саламхи хай тунине хальтин ынланса илчче те, Итсе каян çамрыклыха, юратава, телее еху çитсе чараспек тагына-тагына елдер йрепе чупря. Вăл худ хут юр ашне тарына тырына кайля, унын шыматты ышне те, çаннисем хевнеде юр ккерсе Анча хер шак самантра, шыннипе мар, каламачу хурланипе күтсе çитря. Ағывал юлашкинчен лапсарка улмышы айынже халдан каза үйкреде, әрлензе хурланса мағырза Тепре жеш күрзай улас келетші онын, аяқранда курзай бұлейн курза келетші. Анчақ савныйы улығыла анза курнмей болны. Уй ұрлы, елдер ерегіна натысыл завырдадь. Иге түре ер юнашар бұрадшы пірлешмеші де пір пірбірін бе, де пірбірін жен. Шақ елдір яребек пүлжі иккен пірін юратуда. Шуғышлары салам бе. Вылкайылла шағырынса он Ун хышинже хайбегех пәтчен улмуши. Севебе күтсе, әндергізе арад. Унайбе елдір яре ердейді. Ана заламбе хайех таптаса, шімірзеп терчім. Саламби каллех савны кайны енеле Тек мағырмазыр, хурланмада, ним шутламада білмезір, шынза күдечіне хирелле бұқсадычы. Шил вайланчы, юр вештерзе, елдер ерне виге бұшларем.